Գայանե Խաչումյանը վերին հորաթաղը շատ սիրեց, ճիշտ նույնքան, որքան համայքը իր նոր ուսուցչին։ Կենցաղային խնդիրներին հակառակ կամ գուցե հենց այդ խնդիրներից ելնելով նա մտածում է երեխաների մտահորիզոնը լայնացնելու, արկա խնդիրների լուծման ուղիներ գտնելու մասին։ Նրա պրպտող բնավորությունը շուտով աջակիցներ ապահովեց նրան։ Նախաձեռնողականությունը վարակիչ էր։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի գաղափարախոսություններից մեկը, բացի դասարանային կամ ոչ դասարանային միջավայրում դասեր անցկացնելուց, նաև այն հանգամանքն է, որ աշակերտների հետ իրականացնում ենք նախագծային ուսուցում, կազմակերպում ենք եւ անցկացնում աշակերտների առաջնորդության խմբակ, որի ժամանակ ուսումնասիրում ենք համայնքը, համայնքի խնդիրները, հնարավորությունները եւ ռիսկերը վերլուծություն ենք կատարում եւ որոշում ենք թե ինչ կարեւոր հարցի կարող ենք լուծում տալ։ Այսինքն սահմանում ենք որոշակի մեծ գաղափար, դուրս ենք բերում կարեւոր հարց եւ գտնում ենք լուծման ուղիներ։ Երեխաների հետ երկար քննարկումներից հետո որոշեցին դպրոցի նկուղային հարկում ընթերցասրահ ստեղծել։ Ես շատ ու ուրախ եմ, քանի որ համայնքի ու աշակերտների կողմից կար բարձր մոտիվացիա եւ ցանկություն մասնակցելու խմբակին։ Ընդգրկվեցին 5 աշակերտներ տարբեր դասաներ։ Եվ բացի այդ 5 աշակերտներից ուրիշ աշակերտներ ցանկություն հայտնեցին, բայց մենք պայմանավորվեցինք, որ իրենց հետ մեկ այլ նախագիծ իրականացնենք եւ խմբակը կգործի հաջորդի։ Այնտեղ կքննարկեն ընթերցված գրքերը, համայնքի խնդիրների վերաբերյալ կկազմակերպեն կլոր սեղաններ, նաեւ ֆիլմեր կդիտեն, ասում է զրուցակիցս։ Մեր այս 5 աշակերտների հետ կազմեցինք նախագիծ կողմից, գրեցինք մեր ժամանակացույցը, բյուջեն եւ այլն եւ այլն եւ որոշեցինք, որ պետք է ստեղծենք հարմարավետ կրթական միջավայր եւ ունենանք ժամանակակից նորարար ընթերցասրահ եւ մեր նպատակը պարզապես ինչ որ սենյակ ունենալը չէ, այլ շեշտը դրել ենք գաղափարի ու բովանդակության վրա։ Ծրագրի ամենահետաքրքիր պահը անվանակոչումն էր։ Միտքը ցակել է, երբ առաջին անգամ ոդկ դրեց դպրոցի նկուղ։ Նախագիծը անվանել ենք Մուգլի մանդիլ, ինչու, որովհետեւ մեր կրթական միջավայրը կամ ընթերցասրահը լինելու է դպրոցի նկուղում եւ այնտեղ ընթերցասրահ ունենալը խորհրդանշական էր Սարդոստայնի այսպիսի ասոցիացիա եղավ եւ որոշեցինք Արցախյան համոֆոտով բար բարով այն անվանել Մուկլի մանդիլ։ Ծրագիրը պատրաստ է իրագործման, մնում է լուծել ֆինանսական կողմը։ Դրամահավաք են կազմակերպել, փորձում են նաեւ համացանցի միջոցով հովանավորներ գտնել խոսել նախագծի մասին, հանրայնացնել եւ իրականացնել դրամահավաքի փուլը, քանի որ քրթական միջավայրի ստեղծումը նաեւ իրենից ենթադրում է որոշակի քայլեր, գործողություններ եւ գումարային տեսանկյունից ունենք որոշակի աջակցության կարիք։ Բացեցինք ֆոնդհայթայթման էջ եւ մարդիկ եղան, որոնք որոշակի գումար փոխանցեցին եւ ի ուրախություն մեզ համայնքի ուսուցիչները եւս մեծ ողջավորությամբ ցանկություն հայտնեցին մասնակցություն ունենալ այդ դրամահավաքին, նաեւ գիտե գիտեմ, որ համայնքը ինքը որպես այդպեսին եւս ցանկություն ունի մեր նախագծի իրականացմանը մասնակցություն ունենալ։ Այս պահին հաշվին կա 31 դոլար, բայց արձերն տարբերակով համայնքում որոշակի դրամահավաք կա, պարզապես սպասում ենք կոնկրետ գումար հավաքվի, ապա նոր փոխանցենք հաշվի համարին, բայց գումարը միայն ի նպաստ գրքերի չի գնալու, մենք նաև որոշակի կրեատիվ գույք ձեռք բերելու անհրաժեշտություն ունենք, Գայանեն կարծում է, որ ծրագիրը համայնքի եւ հատկապես դպրոցի համար կլինի շարժիչ ուժ։ Դրա վառ ապացույցը աշակերտների եւ համայնքի նվիրվածությունն է գաղափարին սկզբնական փուլում կասկածներ կային, արդյոք հաջողելու ենք, արդյոք որևէ մեկը մեզ լսելու է եւ որտեղ է տանում այս ամենը, բայց կարծում եմ, որ մենք լավ արդյունքներ ենք ունենալու եւ սահմանել ենք ժամկետներ եւ դրամահավաքը հաջող իրականացնելուց հետո անպայման սկսելու ենք եւ միանշանակ տեղավորվելու ենք մեր ժամկետների մեջ։ Գայանեն վստահ է, որ նման նախաձեռնությունների իրականացման դեպքում համայնքները կունենան ակտիվ երիտասարդներ, ովքեր հավատում են իրենց ուժերին եւ պատրաստ են փոփոխություններ մտցնել իրենց եւ շրջապատի կյանքում։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։